السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد الله أملي بخيري شيخ ورد شيخ محمد فكري hafidhahu llahu taala kwa yale ambayo ameyatanguliza juu ya kutaja fadhila nyingi ambazo zinahusiana na mtu ambaye anaitafuta elimu ya sheria. La shaka kwamba mtu ambaye anaitafuta hii ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ana fadhila nyingi na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, katika kuongezea katika hilo, katika fadhila, ili niweze kuchangia pale ambapo napendelea nichangie nikiwa nawapa bishara tulaba alilmi ambao mmekusanyika katika huu msikiti Masjidi Hidaya kwa lengo la kuchukua katika elimu ya kisheria, kwamba nyote waume kwa wake, msione kwamba mmepoteza muda bali kuna ujira mkubwa mwingi mno ambao mtaupata mkiwa katika masjidi hii, na kuna mengi ambayo ameeleza shekhe wetu Shekhe Doktor Khamis Allah taala kuhusiana na kwamba mtu atakapokuwa ameweza daura hii semina, kwamba la shaka kuna mambo mengi ambayo atakuwa ameongeza katika maendeleo ya kuikuza imani. Tayib, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea miongoni mwa ubora na fadhila za kusoma, akaelezea alaihi salatu wassalam, akasema ala inna dunya mal'una Tambueni kwamba dunia imelaniwa, mal'unu ma fiha, vimelaniwa vyote ambavyo viko duniani. Dunia imelaniwa na vile ambavyo viko duniani vimelaniwa. Illa dhikrullah wa ma walah, isipokuwa dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo yanaambatana na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimun au mutaallimun, na mwanachuoni anayewaelekeza watu katika mambo ya dini, na vile vile yule mwanafunzi ambaye anaisoma dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapokuwa katika njia hii ya kusoma, elewa unakuwa katika kheri nyingi, kwamba wewe hauingii katika jumla ya wale ambao wanalaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, kuna fadhila ya mtu kupata hija kwa kule kusoma, kule kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حاجته أو تاما حجته يوتي يولي ambaye ataelekea msikitini kwa lengo la kuisoma kheri au kuisomesha huyo ujira wake ni kama ujira wa mtu aliyekwenda hija, hija iliyokamilika. Kwa hii ni bishara na wapa ndugu zangu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa bishara hii kwamba yoyote yule ambaye anaenda kusoma dini ya Allah kwamba anapata ujira kama ujira wa mtu ambaye amelipa mamilioni ya pesa kuelekea Makka kwa lengo la kufanya hija, na wewe huu ujira unaupata kwa sababu ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu, kwa kumalizia, kwa kumalizia, iwa la ahibba, ni kwamba hii ilmu ambayo mmekuja kuisoma ndiyo ilmu ambayo imesifiwa katika Qur'an na Sunna kwa vile wanavyotuwekeza ahlulilmi kwamba elimu ya kuusoma Uislamu pale unaposoma katika Qur'an au ukasoma katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaona inasifiwa elimu moja kwa moja, muradi wa hiyo ilmu ni elimu ya Uislamu, ya kujua sheria za Kiislamu. Kuna maneno ya ahlulilmi ilmi, maneno ya Alimamu Ibnu Hajari Alaskalani, maneno ya Alimamu Ibnu Abdilbari, maneno ya Alimamu Ahmad Bnu Hambali Shaibani na maneno ya wengineo katika maulama ambao wameelezea hilo kwamba ilmu inayosifiwa ni elimu hii ya kusoma dini. Lakini pia hata huko mnakosoma, ikiwa nia zenu ziko safi kwa wale ambao mnasomea uinjinia, udaktari ma ila dhalika, katika hizo elimu mnazozichukua, ikiwa nia yenu ni nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mnasoma kwa lengo la kui kuijenga nchi yenu na kuiendeleza, kuwatumikia wananchi, na vile vile mkiwa na nia ya kujinufaisha nyinyi wenyewe, na hizi nia zikawa zinaambatana, la shaka na nyinyi mtakuwa katika kheri. niishie kusoma maneno ya al-Allama Muhammad bin Said al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliposema wa min al-ma'lumi anna alladhi warithahu al-anbiya au warathahu al-anbiya na katika yale yanayofahamika kwamba elimu walioirithisha manabii inama huwa ilmu sharia hakika si vingine, ni elimu ya sheria, elimu ambao mitume na manabii wametuachia kwamba tuirithi kwao, ni elimu ya sheria. Wa maahadha, pamoja na yote hayo, fanahnu la nunkiru an yakuna lilulumi lukhra faida, sisi hatukatai kwamba elimu nyingine ambayo sio elimu za Kiislamu kwamba hazina faida yaani kwa mfano unasomea uinjinia, unasomea kadha, ufundi. Hatusemi kwamba hizo elimu hazina faida, lakini walakinaha faidatu dhatu haddain, lakini faida zake ni faida ambazo zina ncha mbili. Yaani wewe ukiwa unasoma huko kwenye chuo au unasoma huko unakosoma, basi elewa kwamba hii elimu ina ncha mbili. إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله أو على نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا wa maslaha. Ikiwa elimu hiyo unayoisoma huko vyuoni au mtu labda anasoma kuanzia form, form 1 mpaka form 4 anasoma advance mathalan, elimu hiyo anayoisoma, ikiwa elimu hiyo nia yake iwanufaishe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo elimu itakuwa na maslahi, itakuwa na maslahi kwa sababu watu watanufaika nayo. Ama ikiwa ni kinyume cha hivyo, ikiwa ni kinyume cha hivyo, basi itakuwa ni kupoteza muda, itakuwa mtu anapoteza muda. Huu ni mukhtasar wa maneno ya al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo sisi katika manhaji yetu, manhaji ya ahli sunna al jamaa, manhaji ya salafu salih, masalafi wanakubali kwamba watu wasome, wasome dini yao, kwamba hii kusoma dini ni bora, lakini pia wanasema watu wasome pia elimu nyingine wasome elimu nyingine, lakini wakati huo wanafikiria namna ya kuweza kuinufaisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwanufaisha watu na vile vile mtu kuweza kuinufaisha nafsi yake. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.